ya kwamba ni vyake Allah tabaraka wa taala vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, na Allah ni tajiri na mwenye kuhimidiwa. نجامب لكم شاء الله تبارك وتعالى قال بعض السلف التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله تقوى ما نياكنكم وبود الله سبحانه وتعالى جو نور يا الله لو كيوى وترجي ثواب الله وأن تترك ما حرم الله نقيا تيالي أليو يحرميش الله على نور من الله ونور إتكايك الله تخشى عقاب الله وكيوا نمونيك وقوف عذاب ذا الله تبارك وتعالى وقال بعضهم نوكسيم بعض ياو خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى يا ياتي مذنب مكبوة نو ياتي مذنب مدوغو هي انديو تقوى واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحضر ما يرى نو وكتان عمل زاكو كما انفانو امتو انباي أنا تنبيه جوية أرضي ليكون ميبا anayaogopa anaogopa ile miba anayoiona kwa hiyo anatembea kwa umakini na wewe uwe ni mtu unafanya matendo yako kwa umakini ukiwa waogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala la tahqiranna saghiratan usidharau madhambi madogo innal jibala min alhisa hata huo mlima mkubwa unaoona umetokana na vijiwe vidogo vidogo fattaqu wallah kumcha Allah tabaraka wa taala intifalu amri ni kufuata amri za Allah tabaraka wa taala wajtinabi nahi na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala ala ilmin wa basira ukiwa katika hali ya ilmu na utambuzi wa sawasawa juu ya yale unayoyaacha na yale unayoyafanya na Allah tabaraka wataala amesema innama yataqabalu llahu min muttaqin hakika Allah tabaraka wataala anawakubalia amali zao wale wanaofanya amali katika takwa wakimwogopa Allah tabaraka wataala na mwanadamu hawezi kuzifanya amali zake katika takwa na hawezi akadumu katika takwa kama hatakuwa katika nuru ya Allah tabaraka wa taala na nuru ya Allah tabaraka wa taala ni mwongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hawawezi watu wakaifikia takwa ambayo haionekani kwa macho lakini yatakikana mwanadamu matendo yake ya siri yaendane sambamba na matendo yake ya dhahiri isiwe dhahiri yako unaonekana unamwogopa Allah dhahiria yako unaonekana ni mtu mwenye takwa lakini siri yako wewe ni mtu muovu ni mtu unafanya maovu ama umeficha mambo machafu unayafanya kwa siri na dhahiri ya watu unawaonyesha kwamba wewe unayafanya matendo mazuri hautafanikiwa katika ardhi hii na pia hautafanikiwa katika akhira yako lazima siri zako na dhahiri zako ziende sambamba na pia yaogope madhambi makubwa na uyaogope madhambi madogo na wala usidharau madhambi watazi wale watoto kule nyuma waingie kwenye safu walioko nyuma waingie kwenye safu jaza safu za mbele zote ondoka huko nyuma jaza safu kumwogopa Allah tabaraka wa taala au takwa, na kwa lugha maarufu ambayo watu wengi wanaelewa maana yake ucha Mungu au kumcha Mungu. Ukisema ucha Mungu ni jambo jepesi, watu wengi wanaelewa haraka. Sasa mara nyingi watu wanajua ucha Mungu ni vile mtu anapojionyesha anatembea kwa unyenyekevu, ametulia, anasema polepole pole, hasemi kwa haraka akifanya kana kwamba vile anamuona Allah mbele yake hii ni sura ya dhahir na haya mwanadamu wanayafanya kwa dhahir na watu wakitazama wampa daraja kwamba huyu bwana ni mcha Mungu kwa nini kwa sababu wameziona kanzu zake na vilemba vyake na mwendo wake wakaufasiri kuwa ni mcha Mungu lakini Allah tabaraka wa taala anaangalia ndani ya nyoyo za watu kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda muslimin anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna allaha la yanzur ila suwarikum hakika allah haangalii sura zenu wala ila ajsamikum na wala haangalii miili yenu walakin yanzur fi qulubikum wa a'malikum lakini Allah anaangalia katika nyoyo zenu ni kitu gani mmeweka ndani ya nyoyo zenu kwa nini mnafanya kwa nini mnaacha kwa nini mwajituma na kwa nini mnazembea Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu ni vitu gani mmeweka katika nyoyo zenu mnafanya kwa ajili ya Allah na kama mmeacha mmeacha kwa ajili ya Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu ikhlasi zenu katika matendo mnayoyafanya wa a'malikum na anaangalia yale matendo mnayoyafanya je mnafanya mlivyoelekezwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam manake ndani yenu kuwe na ikhlas na nje yenu kuwe na mutaba kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na Allah tabaraka wa taala amefanya matendo ya moyo yasionekane kwa macho na hauwezi kumfasiri ndugu yako wewe utafanya jitihada kwa kuona matendo yake ni kheri na yeye anajituma katika kheri basi wamdhania kheri na ndiyo maana katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa hawampi mtu daraja ya pepo hawampi mtu daraja ya moto kwa sababu ni siri ya Allah waweza ukamwona mtu anafanya amali kwa kheri kabisa lakini kumbe mtu yule hakusudii kwa Allah tabaraka wa taala akusudia ria watu wamjue watu wamfahamu na watu wamdhanie vizuri kumbe siri yake ana matendo machafu na wala hafanyi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala lakini watu wadhaniana kheri nahsibuhu tunakudhania au nahsibuka wallahu hasibuka sitakudhania hivyo na Allah ndiye mwenye kukujua zaidi katika haya unayoyafanya kwamba wewe unafanya kwa kheri na mara nyingi utaona pia watu wanapokatazwa mambo waliyoyazoea ima yamekaa katika sura yake ya dhahir ni mambo yanaonekana kama mambo ya kheri kama hivi tumeingia katika mwezi wa Rajab na hii ni Jumaa ya kwanza kuna swala inaitwa salatu raghaib swala ya kujipendekeza kwa Allah tabaraka wa taala inaswaliwa magharibi watu wataswali magharibi swala hiyo na wengine wameiswali jana salatu raghaib swala ambayo haikufundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu tu kwa akili zao na fikra zao wamekaa wakatengeneza ibada wakaziweka kwenye dini sasa watu wamekuwa katika ibada hizi lakini pia tukiwa katika kumi la kwanza kuna watu watafunga siku tatu na baadaye kumi la pili watafunga siku tatu zingine na kumi la tatu watafunga siku tatu zingine lakini pia kuna kufunga tarehe ishirini na saba ambayo inadhaniwa kwamba ni tarehe ya miraji kwamba mtume alipelekwa katika safari ya miraji na yote haya ni mambo ya kuzushwa ni mambo yasiyokuwa na asli katika dini ni mambo ambayo hakuyafanya yoyote katika wema waliotangulia kuanzia mtume masahaba zake na wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa masahaba na waliofuatia hakuna aliyefanya mambo haya ambayo leo tayari watu washaanza kuhimizana kufunga somu ya mwezi wa Rajab kibaya zaidi kuna watu ambao walikuwa katika maasi katika miezi mingine katika mwezi huu wa Rajab kuna dua inaitwa istighfar hii istighfari ilikuwa ikisomwa na mtu mmoja anaitwa Abdullah bin Sultan, na watu utawaona watafuta hivi vitabu madukani vya istighfari Abdullah bin Sultan, halafu wanakaa wanasoma hivi vitabu wakiwa wao wanaitakidi kama ilivyoelezwa ndani ya vitabu hivyo kwamba ukiisoma ile istighfari wasamehewa madhambi ya miaka sabini na wewe una miaka ishirini. Sasa miaka sabini, si utakuwa huru kufanya maasi yote tu? Kwa hiyo watu wanafanya madhambi miaka, wategemea ikiingia Rajab watasoma istighfari ya Abdullah bin Sultan. habari ya uongo na kisa cha urongo ime mwanzo wake ni uongo mpaka mwisho wake ni uongo hakuna sura ya ukweli wala ilothibiti katika dalili sasa yote haya ni mambo yanafanyika katika mwezi huu wa Rajab lakini pia vile vile kuna mambo yanafanyika ya watu ya kufunga mwezi wa Rajabu mzima na watafunga mwezi wa Shaabani mzima na watafunga mwezi wa Ramadhani mzima na watafunga siku sita za Shawwal wafunga siku 56 ujahili mkubwa huu na mtu anahesabu ni katika takwa kwamba kufanya hivyo anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na ukimkataza anakwambia, Allah anaangalia kwenye moyo, bwana, mimi nimefanya kwa ajili ya Allah sijafanya kwa ajili ya yoyote wala sitafuti sifa hapana hakuna takwa ila ni ile iliyokaa katika mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabaraka wa taala anasema Allah tabaraka wa taala ittabi' ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu tunateremshiwa kutoka kwa mola wetu ni yale yanateremka kwa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam wala tattabiu min dunihi awliya, na wala musifuate kinyume na hayo mkawafuata vipenzi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu mkaacha kufuata mwongozo uliotoka kwa allah tabaraka wataala hakuwahi mtume kufundisha chochote katika fadhila za mwezi wa rajab kwa hiyo mwezi wa rajab hauna afdalia yoyote ambayo utaitofautisha na miezi iliyo yaliyopita watu wajiweke mbali na kukithirisha ibada katika mwezi huu wakiwa wanadhani ya kwamba ni moja katika ibada za kufunga ibada za watu kuandaa maitikafu ibada za watu kusoma istighfari Abdullah bin Sultani na watu kuswali salatu raghaib ambayo inaswaliwa magharibi Ibada hizi ni ibada za bid'a, ni ibada za uzushi. Ukifanya haupati thawabu hata moja, na umeichosha nafsi yako, na midamu ushaambiwa, na ukang'ang'ania kufanya, utakwenda kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd يقول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنا سيما امتميوات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك حديث أمايو أما تسمولي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انتوما صلى الله عليه وسلم نسيما من عمل عملا يوتي أماي أتفاني عملي laisa alaihi amruna, amali hiyo anayoifanya haina mwongozo wetu wa dini. Hakuna mwongozo kutoka kwa mtume katika amali hiyo, hakuna mafundisho ya mtume katika amali hiyo fahuwa raddun, basi hiyo amali itarejeshwa, haitakubaliwa na Allah. Amali yoyote ya kheri ambayo sura yake inafanana kuwa sura ya kheri kama vile kufunga katika mwezi huu wa Rajab sura ya kufunga ni ibada ya kheri na mtu ukimwambia anakwambia mtume kasema laisa alaihi amruna haipo hiyo amali katika dini yetu je kufunga kumo kwenye dini au hakuko kwenye dini na kuuliza swali hilo shubha kufunga ni katika dini au sio katika dini jawabu utakalolitoa wewe utasema ni katika dini kuleta istighfari ni katika dini au sio katika dini? Jawabu utakalosema wewe ni katika dini. Kuswali ni katika dini au sio katika dini? Utasema wewe ni katika dini. Jawabu haliko hivyo. Kufunga ni katika dini kwa utaratibu gani? Au hakukuwekewa utaratibu? Ni wewe utajiamulia kushindana njaa tu kwamba saumu wasitengeneza wewe kama saumu ni ibada basi utaifanya ibada ulivyoelekezwa na kufundishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kama haukuelekezwa na mtume basi wewe huruhusiwi kufanya jambo kama hilo ama katika mwezi huu somo ambazo zipo na watu watafunga ni zile somo walifunga katika miezi mingine kama somo ya Alhamis na Jumatatu na somo katika masiku meupe hizi ziko katika kila mwezi lakini ukifunga kwa nia ya Rajab kwamba unafunga somu ya Rajab wewe umefunga amali ya bid'a ya muhdatha na hautapata thawabu hata moja bali utakwenda ingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala kwa watu wajiweke mbali na kufanya ibada za bid'a, ibada za uzushi, ibada ambazo zimetengenezwa na watu na hazina dalili sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi zilizokuja katika kuzungumzia ubora wa mwezi wa Rajab zote ni hadithi dhaif na zinginezo ni hadithi maudua na munkara, hadithi mbaya za uzushi ambazo watu wamezitengeneza wakaziweka katika dini wakaziita kuwa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusu istighfari ya Abdallah bin Sultan ambayo watu huisoma na wakiwa wanaitakidi kama ilivyoandikwa kuwa kuna bwana mmoja wakati wa mtume alikuwa anafanya maasi sana, lakini ukiingia mwezi wa Rajab yule bwana ajifungia ndani na kuanza kusoma hiyo istighfari. Akafa yule bwana katika mwezi wa Rajab. Mtume alipokwenda kumzika yule bwana, ikawa hana sehemu ya kukanyaga, atembelea vidole, ncha za vidole na makaburini mtume akaonekana anacheka na kufurahi masahaba wakamuuliza kitu gani ya rasulullah mtume awaambia masahaba zake huyu bwana lazima twende kwa mkewe tukaulize akaondoka na masahaba zake ali yuandika hii istighfari baada ya maelezo ya mke wa yule bwana bwana abdallah bin Sultan kwamba yule bwana mwanamke wake pia akathibitisha alikuwa ni muovu na hakuwa na heri za kufanya isipokuwa mwezi wa Rajab alikuwa anaacha maasi yake yote halafu anafanya istighfari hii mtume akasema mimi wakati natembea kwenda makaburini sikuwa na mahala pa kukanyaga ila ncha ya kidole malaika walikuwa wengi sana na ilipokuwa tuko kaburini nikawa nikitabasamu na kucheka palikuwa mahurlaini wa peponi manake wale wanawake wa peponi wanagombania kumnywesha maji yule bwana kila mmoja wewa kwanza sasa ukisomewa visa kama hivi unaweza kukesha mpaka asubuhi wasoma hii istighfar na kisa cha uongo uongo mkubwa hauna nafasi katika dini na mashekhe wanawasomea watu katika miezi hii kuzidi kuwadanganya watu na kuwaweka watu katika ujinga visa vya kutengeneza na hii ni dua na vitabu vyake vinauzwa kwenye misikiti ya ibadhi na misikiti mingine ukikiona kwa kaka yako kichukue kakichome moto kwa sababu watu wengi wanafanya maasi na wanaendeleza uovu alafu ikifika mwezi wa rajabu wajifungia ndani na hivi vitabu wakiwa wanaitakidi kwamba ukiisoma hii dua mara moja wafutiwa madhambi ya miaka sabini ukisoma mara mbili mia moja na ngapi na je ukisoma mwezi mzima je basi wewe wewe hauna dhambi tena sasa haya maisha gani haya huu si urongo huu wa kishetani na watu hawa waache na wewe ukimsikia shekhe yazungumza kama utaweza kumwambia pale pale mwambie na kama utaona hauwezi baadaye mpate pembeni mshekhe habari za uongo hizo hizo kisa cha uongo hata kwenye akili ya mwehu akiingia hata akili ya mtu mzima huu ni mwezi watu wafanye ibada zilizothibiti na zile ambazo hazikuthibiti watu wajiweke nazo mbali na wala usionyeshe kwamba kufunga kwako ndo ucha mungu ukawa washinda bila kula mwezi mzima huo ni ujinga na sio ucha Mungu hakuna ucha Mungu namna hiyo lazima ucha Mungu wako ufuate tariqa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuonekana mtume katika mwezi huu wa Rajab amekithirisha swala wala amekishirisha swaumu wala amekithirisha sadaqa wala amekithirisha jambo lingine bali mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu ambayo kama vile mwezi wa Muharram na mwezi huu wa Rajab ni katika mwezi mtukufu mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhajj miezi hii ni miezi mitukufu ashhurun hurumu na imeitwa miezi mitukufu kwa sababu hapo kabla mtume makuraishi walikuwa wakiitukuza hii miezi hawapigani vita katika miezi hii uislamu ulipokuja ukaendelea kuitukuza hiyo miezi na ukaiacha hivyo hivyo sio kwamba uislamu ulikuja ukaweka vitu katika mwezi wa rajab bali mwezi wa rajab walikuwa makuraishi wakiutukuza sasa wewe unapoutukuza mwezi huu wajifananisha na makuraishi makafiri wa kikuraishi waislamu wajiweke mbali na ibada za uzushi na warejee katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na watu hawawezi kuifikia takwa ila ni kwa kupita njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah anasema wa anna hadha صراطي مستقيما فاتبعوه نكو حقيقة هي ديو جيانغو ilionyoka ifuateni ولا تتبع السبل ولا مصفوات نجية تبندني قال مجاهد السبل البدع والأهوى نوزوشي نما تمانيو وات وصفوات نجية بدع وات وصفوات نجية أهوى fatafaraka bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni katika njia ya Allah. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, hunusia ni usia Allah amekuhusieni mpate kuwa na takwa, mpate kuwa wacha Mungu. mpate kumwogopa Allah tabaraka wa taala hamtaweza kumwogopa Allah kwa fikra zenu na mtamwogopa Allah kwa kuifuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira